ատարի շնորհանդես եւ ասմունքի մրցույթ Քաշաթաղի շրջանում։ Այսօր աղքատության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ մասին, Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հոկտեմբերի 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 900 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից ու հան 17 տիպի նռնականետից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 15000 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ սորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատժիչ գործողությունների։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանն այսօր այցելել է անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն մասնակցել միության ստեղծման 17-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Վանակի հրամանատարը ներկաների ուղեկցությամբ շրջայց է կատարել թանգարանում, հետաքրքրվել միության կողմից իրականացվող գործունեությամբ եւ վստահեցրել, որ Վանակը այսուհետև շարունակելու է իր աջակցությունը անհայտ ճակատագրի արժանացած ազատամարտիկների հարազատներին։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի շտաբում կայացել է խորհրդակցություն։ Այն վարում էր գնդապետ, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ կապի պաշտոնի պետ Բարեգամ Մուրադյանը։ Քննարկվել են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ծրագրված թվով 900 ցնողների պաշտպանության բանակի զորամասեր հերթական այցի հետ կապված հարցեր։ Ոչ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ոչ դիտորդները, ովքեր գտնվում են ԼՂՀ հակամարտության գոտում, հնարավորություն չունեն մեղավորին պարզելու առանց Ղարաբաղյան գոտում տեղի ունեցած միջադեպերի համապատասխան հետաքննության, ասել է ռուսասանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Ըստ նրա հակամարտության կողմերը բազմից են հայտարարել հակամարտությունը կարգավորելու, վիճահարույց հարցերը խաղաղ ճանապարհով լուծելու իրենց զգտման մասին սակայն վերջերս ակնհայտ է սահմանին եւ շփման գծում զինված հակամարտության ակտիվացումը հրետանու խոշոր դրամաչափի գնդացիրների համազարգային հրթիռային կայանքների կիրառմամբ։ Նկատելիորեն ավելացել է կորուստների քանակը, այդ թվում քաղաքացիական անձան շրջանում։ Ընդ որում կողմերն ավանդաբար հրադադարի խախտման պատասխանատվությունը միմյանց վրա են բարդում։ Ոստի մեր երյակը դեսպան Կասպրշիկի հետ միասին մշակել եւ նախագահներին է ներկայացրել զինված միջադեպերի հետաքննությունների անցկացման մեխանիզմի նախագիծը։ Եթե խոսելու լինենք վստահության միջոցների ամրապնման մասին, ապա պետք չէ սահմանափակվել միայն ռազմական ոլորտով։ Ժամանակին ռուսական միջնորդության ակտիվ աջակցությամբ կողմերը պայմանավորվեցին նպաստել հումանիտար շփումների զարգացմանը, Ելնում էին նրանից, որ երկխոսության հաստատումը մտավորականների, գիտական եւ հասարակական շրջանակների միջև կարող էր դրական ազդել բանակցությունների մթնոլորտի վրա։ Մի քանի նման հանդիպում եղավ։ Չի կարելի ասել, որ միշտ ամեն ինչ հաջողվել է։ Եղել են արդյունավետ քննարկումներ, կան նաև անհաջողություններ։ Կարծում եմ, որ կարևոր է խուսափել նման շփման քաղաքականացումից, հաշվեհարդարի հարթակ այն չդարձնելու համար, ասել է Ռուստիվանագետը։ Նա նշել է նաև, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղապահների տեղակայման հարց կարող է առաջանալ, երբ ձեռք բերվեն հիմնական պայմանավորվածությունները։ Խաղաղապահների տեղակայմանը պետք է նախորդի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևը, ինչպես դա նախատեսված է ԵԱՀԿ Բուդապեշտյան գագաթնաժողովի որոշմամբ խաղաղապահ զորակազմերի ընտրությունը մասնակից երկրների առումով պետք է կատարվի բացառապես հակամարտության կողմերի համաձայնությամբ, ասել է Պոպովը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, երեք տեղի ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաշողովի հերթական նիստը Վարսիկ Արությունյանի ռեպորտաժը։ Նիստում քննարկվեց 103.0-104.3 մեգահերց հաճախականությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի եւ միաժամանակ 1 կամ մի քանի շրջանների տարածքներում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հերարձակման լիցենզավորմանը մասնակցելու համար ներկայացված մրցութային առաջարկը։ Այն ներկայացրեց ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերոստատեսության եւ ռադիոյի կարգավորման բաժնի պետ Աննա Արաքելյանը հերստատեսության եւ ռադիոբնակավարի արդյունավետ կարգավորման անհրաժեշտության պայմանավորված ու հերստատեսության եւ ռադիոմասինլովը օրենքի 45-րդ հոդվածի գործ մասին համաձայն հեստ եւ ռադիո FM 103 ընկերություններին դրամադրված ռադիոհաղորդումների հերարձակման լիցենզիաների գործողության ժամկետները լրանալուց 6 ամիս առաջ հանձնաժողովը հայտարարեց 103 եւ 0 ու 104 եւ 3 մեգահերց հաճախականություններով Ստեփանակերտ քաղաքի եւ միաժամանակ մեկ կամ մի քանի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածությամբ ռադիոհաղորդումների եթերային հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթներ։ Մրցույթին հայտեր ներկայացրին 103.0 եւ 104.3 ռադիոհաճախականությունների տնօրենները 103.0 մեգահերց հաճախականության ռադիոյի տնօրեն Վարուժան Գաբրելյանը ներկայացրեց մրցութային առաջարկի պայմանները արդեն 11 տարի է ինչ գործում է ռադիոկայանը վերջերս այն տեխնիկապես թարմացվել է եւ իր 11 տարվա գործունեության ընթացքում մի քանի անգամ ենթարկվել մի շարք փոփոխությունների այսօր ամբողջային հադարանը ամբողջությամբ HD ստանդարտի է Բոլորին վերջերս ինֆորմացիոն տեխնիկական բազան։ Մենք կոնցեպտը այս նոր առաջարկի կառուցել ենք այնպես, որ հաշվի առնելով որ նաև ռադիոկայան համագործակցումը միքս մեդիա ընկերություններն հավասարի խմբում հեռացին այլ ռադիոկայանների հետ, այդ ֆորմատավորման խնդիր է եղել, որ կան կոնկրետ ռադիոկայանը որոշակի լսարան ունենա։ Անահիտ Թամրադյանը ներկայացրեց ռադիոկայանի մրցութային առաջարկում տեղ գտած կետերը։ Առաջարկվող պայմանները հրաձակվող բարբերականությունը ամենօրյա, օրական եթերաժամը 24 ժամ 04 ժամից մինչև 07-ը։ Հաղորդումների սկիզբը ժամը 00-ին օրվա ծրագրերի պարտադիր հայտարարությամբ։ Հայրենական արտադրության հաղորդումների օրենքով նախատեսված նվազագույն ծավալի հեռարձակումը 00-ից 24 ժամանակահատվածում 65%։ Նշենք, որ երկու ռադիոկայանների ներկայացրած առաջարկները համապատասխանում են մրցութային առաջարկի պահանջներին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը անդամատում սերեհանցներ միության շարքերն ընդունված մի խումբ գրողների։ Շնորհավորելով միության շարքերն անցնելու կապակցությամբ նա կարևորել է գրական ընտանիքի նոր անդամների գրչի ինքնատիպությունն ու այն հանգամանքը, որ կարողացել են գրական դաշտում ներկայանալ արժեքավոր ստեղծագործություններով։ Արցախի գրական ընտանիքի ղեկավարն անդրադարձել է նաև այն խնդիրներին ու նպատակներին, որոնք արկա են գրական կառույցում։ Այդ առումով հատկանշական է միության շարքերում գրականագետների ընդգրկման անհրաժեշտությունը։ 42 պատվիրակների մասնակցությամբ այսօր Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում կայացել է Արցախի գրողների միության 5-րդ համագումարը։ Հանրապետության տարբեր շրջանների ժամանած եւ Ստեփանակերտում ստեղծագործող գրող պատվիրակների միաձայն որոշմամբ համագումարի նախագահ է ընտրվել Արցախի գրական ընտանիքի նահապետ, արցակագիր Մաքսիմ Հովանիսյանը։ Օրակարգի համաձայն հնգամյա գործունեության մասին հաշվետվությամբ հանդես է եկել Միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ Այնուհետև համագումարի պատվիրակները լսել են Վերստուգի հանձնաշահովի նախագահ Գագիկ Բեգլարյանի հաշվետվությունը, որը դրական է գնահատվել հանձնաշահովի կողմից։ Բաց քվեարկությամբ Արցախի գրողների միության նախագահ է վերընտրվել Վարդան Հակոբյանը։ Ընտրվել է 11 հոգուց բաղկացած վարչություն եւ 3 հոգուց բաղկացած վերահսկիչ անձնաշողով։ Քննարկվել եւ հաստատվել է համագումարի որոշման նախագիծը։ Այսօր գինու փառատոնը անցկացվել Տող գյուղում, բացի գինու տոնավաճառից, գյուղի եւ մոտակա համայնքների ներգրավմամբ կազմակերպվել է Արցախյան բարիկների տոնավաճառ։ Նշենք, որ Արցախյան գինու փառատոնն ամենամյա տոնախմբությունն է, որը կազմակերպվում է հոկտեմբերի 3-րդ շաբաթ օրը։ Այն նպատակ ունի զարգացնելու համայնքների սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային կյանքը, ինչպես նաեւ ստեղծել հանդիպման հարթակ ԼՂ եւ Հայաստանի Հանրապետության գինեգործների միջև։ Կարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել ատարի շնորհանդես եւ ասմունքի մրցույթ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Միջոցառումը կազմակերպել էր դպրոցի առաջին դասարանի դասվարք Աննա Աբրահամյանը։ Միջոցառման սկզբում դասվարը ողջունեց փոքրիկ աշակերտներին ու շնորհավորեց նրանց։ Այսօր շատ կարևոր օր է ձեր կյանքում, սիրելի փոքրիկներ։ Այսօր դուք ճանաչում եք ատարը, Այն բանալին է դեպի Այբենարանը, դեպի գիտելիքի մեծ աշխարհ, որը դուք այսօր մուտք եք գործում։ Միջոցառման ընթացքում առաջին դասարանցիները խոսեցին ատարի մասին, փոքրիկ ոտանավորներ արտասանեցին նվիրված տարերին ու Այբենարանին, ինչպես նաև կատարեցին երգեր։ Ընթացքում ուսուցչուհին խոսեց գրքի կարևորությունից, երեխաներին տարբեր հարցեր տվեց, որոնց նրանք ակտիվորեն պատասխանեցին։ Դպրոցի տնօրեն Տիկին Արեքնազան Ղուկասյանը շնորհավորեց երեխաներին ու հատուկ շնորհակալություն հայտնեց դասվարին նման միջոցառում կազմակերպելու համար։ Հոկտեմբերի 16-ին դպրոցում տեղի ունեցավ Գևորգ Էմինի եւ Վահագն Դավթյանի պոեզիային նվիրված ասմունքի մրցույթի շրջանային փուլը։ ԼՂՀ կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից կազմակերպվող նմանատիպ միջոցառումները նպաստում են աշակերտների շրջանում ընթերցանության ակտիվացմանը, հայ գրողների ստեղծագործություններն առավել լավ յուրացնելուն։ Տարբեր հայ գրողների ստեղծագործություններին նվիրված մրցույթները նպատակ ունեն փորձել երիտասարդ սերնդի ուշադրությունը, մեկ անգամ եւս բևեռել հայ անաղարտ գրականությանն ու պոեզիային, վերհանել ասմունքի հայոց ավանդույթներն ու անդրադառնալ հայ գրողների թողած գրական հարուստ ժառանգությանը։ Մրցույթն անցկացվեց երկու տարիքային խմբով 11-ից 14 եւ 15-ից 17 տարեկան աշակերտների միջև։ 11-ից 14 տարեկանների մրցույթում հաղթող շանաչվեցին Դանիելյան Վարդը եւ Խաչիկյան Սաթենիկը, իսկ 15-ից 17 տարիքային խմբում հաղթող ճանաչվեցին Ավանեսյան Մարիամն ու Չալաբյան Լիանան։ Նշված աշակերտները կմասնակցեն մրցույթի հանրապետական փուլին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Գերմանացի գիտնական եւ պատմաբան Մայքլ Հասեմանը հայոց ցեղասպանություն վերտարությամբ գիրք է հրապարակել, որի հիմքում ընկած են իր հայտնաբերած Վատիկանի գաղտնի փաստաթղթերը։ 5 տարի շարունակ պատմաբանը ուսումնասիրել է Վատիկանի արխիվները եւ գտել հայոց ցեղասպանության մասին չհրապարակված 3000 էջ փաստաթուղթ, որոնք հնարավորություն են տալիս նորովի նայել կատարվածին։ Արխիվների ուսումնասիրությունից հետո պարզ է դարձել, որ Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 15-րդը սուլթանին երկու ձեռագիր նամակ էր գրել, որոնցում խնդրել է դադարեցնել հայերի ջարդերը, սակայն ոչնչի չէր հասել։ Դրանից հետո նա աշխարհին կոչ էր արել ուշադրություն դարձնել Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցածին, բայց աշխարհը չէր լսել։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը նշել է, որ հայոց ցեղասպանության հարցում արդեն սկսվում է հատուցման ճանապարհը, որը հեշտ չի լինելու։ Մենք գործ ունենք մի այնպիսի հակառակորդի հետ, ինչպիսին Թուրքիան է, որն ունի շատ մեծ ռեսուրսներ եւ շարունակում է իր կեղծիքների եւ ժխտման քաղաքականությունը, ասել է նա։ Սաֆրասյանի խոսքով կարևոր է, որ պահանջատիրությունը ներկայացվի ժամանակակից միջազգային իրավունքի շրջանակներում եւ շատ խորը հիմնավորված։ Այսօր արկադության դեմ պայքարի միջազգային օրն է, այն անմիջականորեն կապված է 1987 թվականի հոկտեմբերի 17-ի հետ։ Այդ օրը Փարիզի Տրոկադերո հրապարակում հավաքվել էր ավելի քան 100.000 մարդ, որպեսզի հարգանքի турք մատուցի զայրահեղ արկադությանը, բռնությանը եւ քաղցին զոհ դարձած մարդկանց։ Հավաքվածները արկադությունը մարդու իրավունքների ոտնահարում էին որակել եւ հաստատել այդ իրավունքի պահպանման համար ջանքեր գործադրելու անհրաժեշտությունը։ Համապատասխան հայտարարությունը փորագրվել էր հուշակարի վրա։ Այդ օրվանից հոկտեմբերի 17-ին մարդիկ ավանդաբար իրենց համերաշխությունն են հայտնում ճունևորներին։ 1992 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովն իր բանաձևով հոկտեմբերի 17-ը հայտարարեց աղքատության դեմ պայքարի միջազգային օր։ Մարզասերների համար Բունդեսլիգայի 9-րդ տուրի շրջանակներում Դորտմունդի Բորուսիան հյուրընկալվելով Մայնց քաղաքի համանուն թիմին հաղթեց 2-0 հաշվով։ Դորտմունդյան ակումբի տարածքային առավելությունը գոլի վերածվեց հանդիպման 18-րդ րոպեին, իսկ խաղակեսի վերջնամասում հաշիվը կրկնապատկեց Հայաստանի ազգային թիմի անդամ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 4, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց